arte farita folio liveras energion kai puran aquon. Arte farita i folioi, kiwi productas same kiel la natura i folioi, el sun lumo, carbon dioxido, kai aquo energion, pritio laboras de kelka iaro austra chemiisto ce la universitato de Cambridgeo en pritio. Nun li presentis la gis nun plei bonan version. Gi purigas mal puran aquon, cae liberas fuelon. La chemiisto laboras cun sia te amo, iam dum pli ol unu iardeco, pri la utiligo de la energio de la sun lumo, laula modelo de plantoi, por la productado de energi portanto. Dum plantoi, helpe de la fotosinteso, productas sukeron, la faculoi volis helpete artefarita arte farita folio, dauri pove producti recte el carbondioxido cae aquo, sintesan gason, ce chambra temperaturo. Per unua prototipo, quiu estis presentita en la jaro 2019, ili atingis tion celon, cae ecte tiam la sistemo estis ciam de nove pli bonigita, cae plu disvolvita lau plurai directoi. Ilia plei fresha creajo ebligas samtempe la disigon de aquo al hidrogeno cae oxigeno, cae tiel la productadon de verda fuelo, cae la purigadon de malpuriginta aquo au de mar aquo. Gis nun necessis por la disigo tre pura aquo, char ciu malpurajo venenigas la portio necessan catalisilon au conducus al nedesiratae chemiai flancae reaccioi. Nun, la chemiistoi pludis volvis la sistemon tiel, che gi funccias ancau cun malpura aquo, au cun mar aquo. Portio ili utiligis nanostrukturan carbonan reton, kiu nagias sur la mal pura aquo, cae ciu fortenas la senteman fotocatalizilon de gi. Tiu reto absorbas la videblan, cae infra rugian lumon tre tiel varmigas, cae productas tiel puran aquo vaporon, cium la fotocatalizilo disigas, de ultraviola lumo de la suno, al hidrogeno cae oxigeno. Per tiu configuraggio, plidas un lumo estas utiligebla, char la catalizilo utiligas nur etan parton de la spectro de la sun lumo, ultraviola, por la productado de la hidrogeno. La cetera lumo atingas la fondon de la sistemo, kie gi varmigas la carbonan reton, cae cie per tio vaporigas la aquo. La aquo vaporo tiam povas esti parte utiligata por la productado de hidrogeno, parte gi povas tamen ancao esti captata kiel pura aquo, cae esti utiligata por aliai celoi. Tia maniere ni vere imitas veran folion, char ni nun povas inclusivi la proceson de la transpiro, clarigas la austra chemisto. Testoi de la sistema montras che gi capablas producti puron aquon, cae seque hidrogenon, ec el forte malpuriginta aquo, cae el mar aquo. Ni povas testi tion ec en la rivero Camo, en la centro de Cambrigio, li diras, cae indicas la efficetso gradon del hidrogen productado cun 0,14 cae la productadon de aquo vaporo cun 0,95 kilogrammoi por quadrata metro cae horo. Tia sistemo, ciu funccias ancau cun forte mal pura aquo, povus esti interessa precipe por forae regionoi cun mal multai fontagioi, char per gi ebla sen extera energi fonto producti, cae puran fuelon, cae puran trinc aquon. La esploristoi referenzas tiu rilate alla miliardoi da homoi, ciui ne havas al iron al trinc aquo, cae alla milionoi da ciu iarai morto casoi, ciui laula monda san organizo, povos esti causitai, per la cui arado per malpurai fueloi, ciel kerosino, en dom internoi.